52 skirsnis Bažnytinė muzika Lietuvoje buvo bene labiausiai atsiliekanti meno šaka, nes reikalavo sudėtingų ir brangiai kainuojančių priemonių. 15 amžiaus pirmą trečdalį net didžioji kunigaikštienė tenkinosi vien portatyvinių vargonų padydimomis mišiomis. Po šimto metų jau ne viena Lietuvos bažnyčia turėjo ir stacionarius vargonus. Tokiomis sąlygomis – Grigališkasis gėdojimas nelengvai plito. Vis dėlto jis buvo įdėktas Vilniaus katedroje jau 14-15 amžių sandūroje, o 16 amžiaus pradžioje bent jau miestuose šis gėdojimas neplenkdavo ir eilinių žmonių vestuvių ar laidotuvių. Natos bažnyčiose plito kaip raštas raštinėse. Per kelis dešimtmečius gotika įsitvirtino Lietuvoje kaip estetinius poreikius lemianti ir meninius sprendimus išreiškianti sistema. Diduomenės poreikius daugiausia tenkino atsikviestieji meistrai, tačiau greta jų gana greitai atsirado gotikinės kūrybos įgūdžius įvaldžiusių vietinių žmonių. Susikūrė meno matininkų terpė, kuri dar neperžengė anonimikos lenkščio, net ir geriausieji matininkai dar netapo menininkais. Gotikinio meno kūryba iki 16 amžiaus vidurio davė tik vieną kitą šedevrą, tačiau savo visumai tvirtai gavo europinio meno funkcionavimo požymius ir tapo Lietuvos kultūros dalimi. H. Lietuvių bajoriškosios tautiniais savimoniais susiklaustymas. Suinteresuotas savo valstybę ir susijęs su jos valdymu žmonių sluoksnis per 15 amžių išsiplėtė. Luominiais teisės ginama privilegijuota bajorų padėtis, juos taip pat siejų su politinė šalies struktūra. Luominio atstovavimo institucijos karo tarnyba ir kaip prievolė ir kaip privilegija jungė valdančiąją feodalų mažumą solidarumo ryšiais. Ponų taryba darė tai diduomenys, Seimas viso bajorų luomų lygmenių. Ponai ir bajorai ėmė jaustis ne vien savojo valdovų valdiniais. Luominės privilegijos ir luominės institucijos leido jiems savo visumą suvaukti ištikimybės monarchui sutartinį pobūdį. Savoka mes dabar tapo ne vien šalis ir valstybė. Vis labiau ryškėjo luominė šio savokos esmė. Etninio bendrumo paužymiai – kalba, teritorija, kultūra – 15 amžiuje įgavo kitokią prasme ir diferencijavusi į atskirus socialinius lygius. Lenkų gudų kalba ėmė skirti ponus nuo likusios tautos dalies, tačiau atskirimo parametrus lėmė ne tiek tai, kiek socialiniai skirtumai. Tuo tarpu patys bendrumo požymiai, net ir nesant pilno jų derinių, luominių ryšių ir organizacijos sąlygomis formavo kokybiškai naują jų antstatą tautinę savimonę. Prasdami lietuvių kalbą, ponai kartu virtų svarbiausiais lietuviškos tautiniais samprataus turėtojais ir skleidėjais. Valstybė ėmė suvokti kaip lietuvių tautos, kuriai visų pirma jie patys atstovavo interesų ir egzistencijos saugotoje. Ponų tautiniai savimonė augo ir plėtėsi, pasitraukiant iš šios erdvės kunigaikščiams. Valdančioji Gediminaičių dinastijos šaka nuėjo į Lenkiją – stačiatikiškus jos šakus persėmė regioniniais gudų žemių interesais, palaikydamos Lietuvos valstybę tik politiniais, bet ne etniniais sumetimais. Tačiau ponų savimonė plito į eilinę bajoriją. 16 amžiaus pirmoje pusėje samprata lietuvių tauta jau buvo pėmusi didelę pastarausios dalį, visų pirma jūs elitą valstiečiai su savo valščiaus ar dvaro akiračiu nelabai suvokė bendrą šalies mastą ir etninė jų samprata dar išliko genties paužymių lygių. Ponams perimant gudų, vėliau Lenkų kalbą, politinės lietuvių hegemonijos sąlygomis ryškėjo ir antroji šio reiškinio pusė. Stambiausios gudų bajorijos atstovai siekdami tapti ponais – kartu palaikė politinius lietuvių tautaus interesus ir savo kalbos vartojimo aplinkoje ėmė perimti tautinę lietuvių aukštuomenį sampratą. 16 amžiaus pirmą trečdalį šis procesas dar nebuvo ryškus, tačiau jau kūrėsi intensyvesnis jo raidaus prielaidos. Panašiai vyko dalies Lenkų dvasininkų ir vokiečių miestiečių naturalizacija – Šiuo atveju veikia jau ne valdovų pasirinkimų, bet etninio pritapimo kriterijai, o pastaruosius skatino lietuvių tautinės savimonės ir savokos lietuvių tauta atsiradimas. Lietuvių socialiniam elitui Lenkų istorikas Jonas Dlugošas prikišo pasipūtimą. Bajorai didžiavusi žalgirio pergalę. Pirkliai, susidurdami su vokiečių konkurentais, laikė tai ne vien ekonominę, bet ir tautinę koaliciją. 15 amžiaus antroje pusėje eilinių lietuvių reikalavimas, kad būtų vertėjas Kauno teismuose, Hanzos pirkliams iškilo kaip nemaloni naujovė, rodanti, kad būtiniai interesai jau leido suvokti tautinę diskriminaciją. Sampratai mes lietuviai įsigalint politiškai aktyvioje visuomenės dalyje, politinio Lietuvos elito siekiai gavo tvirtą ir nuoseklę šalies suverenumo apsaugojimus kryptį. Jos nuo 15 amžiaus antrojo ketvirčio atkaktai laikėsi paunų taryba, jausdama diduomenės ir bajorų elito atramą. Nors jo gailaičių politika ir buvo daugia prasmi, pagarba valdovui buvo grindžiama tuo, kad jis yra savas. Jo gailaičiai tai labai gerai suprato, tuo naudojus ir buvo suinteresuoti skatinti tokį požiūrį. Kazimiras ne tik perėmė kestutaičių heraldiką, bet ir pabrėždavo esas teisėtas savo dėdės Vytauto įpėdinis. Didžiųjų kunigaikščių veiklos tradicijoje Jogaila ir Vytautas buvo išskiriami kaip ideali valdovų pora ir jų palikimą būdavo apeliuojama pagrindžiant kokius nors sprendimus. Vienas iš Jogailos ir Vytauto idealumo kriterijų buvo Lietuvos apkrikštymas. Lietuvių raštėjoje krikščionybės prieimimas buvo suvokiamas kaip valstybinis Lietuvos aktas, o ne kaip Lenkijos politikų ir dvasininkų veiklos pasiekmė, kas kelbė Lenkų pusėje. Jei pastaruoju čia išpuoselėjo karalienės Jadvygos skultą, tai Lietuvos tradicija šią didžiąją kunigaikštienę visiškai ignoravo. Lietuvių ir Lenkų santykiai 15 amžiuje tapo svarbiausių tautinės lietuvių sąmonės dirgiklių. Peudalinė mentalitetui aktualų kilmės kriterijų, atsirandanti lietuvių inteligentyje, parėmė savo pačiaus sukurtais pasakojimais apie romėniškąją lietuvių kilmę. Atsirado ne viena šios istorijos versija. Antras lietuvių švietalas ginčiuose su Lenkais buvo lietuviška jogailaičių dinastijos kilmė. Savo pratarmėje pirmajam Lietuvos statutui Albertas Goštautas iškėlė jogailą ir Vytautą kaip Lietuvos krikščytojus ir Zigmantą antrąjį kaip statuto krikščioniškosios teisės suteikėja, pabrėždamas, kad Lenkijai šis bendras valdovas reiškia nemažiau už žymų į jos karalių Kazimierą didįjį. Tautinė lietuvių ideologija buvo paremiama krikščioniškosios tautos įvaizdžių, stereotipinių visoms Europos tautoms ir atimančių Lenkams galimybę girti savo krikščitojų vaidmenių. Nepaisant natūralaus varžybų polinkio, atsirandančio valdovų personalinės unijos jungiamuose tautose, toliau pažengusi Lenkija vis dėlto darėsi mokymosi, sekimo ir mėgdžiojimo modeliu. Lenkų kalba, Lenkų teisės recepcijos – Lenkų diduomenės ir bajorijos gyvenimo būdo pavyzdys darė savo. Tačiau visą tai kartu ir skatino prilygti Lenkams, bei neleisti jiems puikuoti savo pranašumu. Šis pranašumas buvo jaučiamas ir santykiaujant su vokiečiais. Ta jausmą aitrino iš anksčiau kruvinuose karuose paveldėtas priešiškumas. Godus lietuvių diduomenė laikė valdoma tauta. Visi šie santykių su kaimynais atspalviai kėlė savo vertėjų supratimą ir norą būti bei išlikti lietuviais. Šį norą jau labiau lėmė tautinės priklausomybės, o ne ištikimybės savo valdovų jausmas. Tautinė lietuvių savimonė apimtimi ir lygiu pretėjo prie vokiečių ir lenkų savimonės. Į. Pirmieji kultūrinio Lietuvaus elito žingsniai. Katalikų bažnyčios institucijų mokyklų ir raštinių tinklo susikūrimas lėmė ir intelektualių darbų besverčiančių žmonių terpės atsiradimą – Iki 15 amžiaus antrosios pusės joje beveik nebuvo lietuvių, gudų rašovus, papildė Lenkų kunigai ir vienuoliai. Tačiau kaip ir 14 amžiuje, šių žmonių darbo pobūdį bei kryptį lėmė Lietuvos visuomenės, visų pirma diduomenės poreikiai ir norai. Atsirandant ir didėjant lietuviškajam intelektualiausios terpės komponentui, vis labiau ryškėjo jos ir Lietuvos visuomenės interesų bendrumas. 16 amžiaus pradžioje ši terpė nors ir – įvairia kilmė bei įvairia kalbiai, savo veiklą ir egzistenciją išimtinai siejus su Lietuvaus visuomeninių bei organizacinių struktūrų funkcionavimu ir tapo vienu ryškiausių tautinės bei valstybinės savimonės reiškėjų. Plėtojantis intelektualiniai produkcijai, didėjant mokyklų skaičių ir kylant jų lygiui, gausėjant Krokovos, o vėliau ir kitų Europos universitetų absolventams, įsiskyrė intelektualinis elitas, Nuo 15-16 amžių sandūros išiškėjo Lietuvos diduomenės intelektualėjimas. Įsimokslinimas tapo aukštos administracinės veiklos būtinybę. Didikų jaunuomenė siekė užsienyje greta riteriškų įgūdžių įgyti ir intelektualinį įsilavinimą. Ponų vaikus į užsienio universitetus lydėjo jų lavinimąsi aptarnaujantys žmonės, tuo ir patys įgydami vertingų žinių. Atsirado kultūriniai diduomenės interesai, ją ėmė supti įsilavinę ir potencialiai kūrybingi patarnautojai. Lietuvos išėjai su Europos šalių intelektualais prasidėjo dar Vytauto didžiojo susirašinėjimu su Enėjumi Silvijumi Pikolominiu, palikusiu ir kai kurių egzotiškų ekskursų apie Lietuvą. Ryškiausiai intelektualėjų Lietuvos dvasiškyje, kurioje jau 15 amžiaus pirmoje pusėje pradėjo formuotis aukštai mokslai gyjas sluoksnis. Šio sąrašo priekyje paminėtini vyskupai Vilniaus Andrius Gaškavičius 1481-1491, studijavęs Krokovos universitete 1443-1450 metai, apgynęs doktoratą Žemaičių Baltramiejus Svirnavičius 1471-1483. Irgi ten mokėsis 1449-1456 metais gavęs magistro laipsnį. Nuo paskutinio amžiaus trečdalio pradžios Vilniaus kapitulą jau nenutrūkstamai papildydavo Krokovos universitetą baigę kanauninkai. Jonas Kučikavičius 1468 metais bakalauras, Stanislovas Vaitiekavičius, 1468 metais bakalauras, 1471 metais magistras. Laurinas Šalčininkiškis 1471 metais bakalauras, Laurinas Vilniškis 1477 metais bakalauras, Stanislovas Trakiškis 1464 metais bakalauras, 1476 metais minimas kaip magistras, Stanislovas Stapskis, 1465 metais bakalauras, 1483-1491 metais Lucko vyskupas, Petras Vilniškis, 1477 metais bakalauras, 1480 metais magistras, Jurgis Valožiniškis, 1477 metais bakalauras, 1480 metais magistras, Jonas Andriševičius, 1474 metais bakalauras, 1478 metais magistras, Kasparas Hinša, 1485 metais bakalauras, Bernardas Vilniškis, 1487 metais bakalauras, 1489 metais magistras, Kunigaikštis Andrius Vyriškis, 1489 1478 metais bakalauras, 1488 metais magistras, Baltramėjus Ročka, 1488 metais bakalauras, Jonas Pilipavičius Vilniškis, 1495 metais Bolonijos dekretų daktaras, Mikalojus iš Žukovų, 1486 metais bakalauras, Stanislovas, 1506 metais dekretų daktaras, Jokūbas iš Kučino 1501 metais magistras, Adomas nuo Katrus 1488 metais magistras, Jonas Albinas Krokuviškis profesoriavo Krokuvoje iki 1510 metų, Laurinas Menzileskis iš Vlotovo 1501 metais bakalauras, Martinas Dusninkietis, laisvųjų menų ir medicinos daktaras, 1517-1527 metais kanauninkas, Stanislovas Dambrovka, magistras, 1518-1546 metais kanauninkas, Vaclovas Čirka Volkovis Kiškis, teisės daktaras 1524-1554 metais kanauninkas, Jurgis Tolaitis Eišiškiškis, dekretų daktaras, pradėjęs studijas 1502 metais. Nemažai tokių kanauninkų tapo įvairių institucijų pareigūnais, kurių darbų reikėjo teorinių žinių. Adomas nuo Katros buvo didžiojo kunigaikščio raštininkas 1492-1511 metais.

1503 metais, apaštališkuoju protonotaru 1517 metai, bičiuliavusi su Albertu Goštautu. Kunigaištis Paulius Alšeniškis, jis perėjo į katalikų tikėjimą, iškilo į Lucko 1507-1536 metai, vėliau į Vilniaus vyskupus. Mikalojus iš Valbožo ėjo apaštališkojo ir imperijos, teoriškai Šventosios Romos, faktiškai viešojo notaro pareigas 1501 metais. Jurgis Tolaitis Eišiškiškis – buvo viešasis apaštališkasis notaras 1508-1511 metais, tapo Kijevo 1530 metais, po to Žemaičių 1532 metais vyskupų postulatu mirė 1533 metais. Nemažai išvardintų asmenų dalis buvo lietuviai. Būta ir Lenkų, tačiau savo ruoštų jau ir Vaclovas Čirka – tapo Gniezno arkivyskupo Jono Laskio raštininku bei patikėtiniu 1510-1531 metai. Vilniaus kapitulos nariais kurį laiką buvo didelės erudicijos humanistai. Lenkas Erasmas Ciolikas ėjo dekanu vėliau, prabaščiaus 1499 metai pareigas, dirbo didžiojo kunigaikščio sekretoriumi. Sicilietis Jonas Silvijus Amatas, mokęs jaunąjį Zigmantą Augustą 1529-1537 metais, turėjo Lydaus ir Vitepsko klebonijas, ėjo apaštališkojo pronotaro pareigas. Kurį laiką Vilniuje gyveno Lenkų astronomas Vaitiekus iš Brusdzevo. Lietuvoje lankėsi 1474, 1475 1480-1484, 1495 metais Lenkijoje apsigyvenęs italų humanistas Pilypas Kalimachas. Ryšiai su šiais žmonėmis intelektualiniam Lietuvos elitui buvo labai naudingi. Lietuva vienu metu įsisavino ir viduramžių kultūrinį paveldą ir pradedančias jas pasiekti humanizmo naujovės. Kuo plačiau ir giliau buvo įdėgiama krikščionybė, tuo sėkmingiau tai vyko. Šiuo atžvilgiu nemenka vaidmenį atliko Kazimiero pirmojo sūnaus Kazimiero, gimusio 1458 metais gyvenimo kelias. 1479 metais jis atvyko į Vilnių ir išgarsėjęs savo gilių tikėjimų bei askeze, gyveno čia iki pat mirties 1484 metų. Toks valdovo sūnaus elgesys ir tragiška gyvenimo pabaiga – sužadino atitinkamą žmonių reakciją. Pragyvenus vos tik vienai kartai, akivaizdžiai pasireiškė jaunojo Kazimiero kultas. Jo labiau, kad tokias nuotaikas palaikė jo tėvas, o vėliau broliai. Į šią akciją įsitraukė ir apaštališkasis nuncijų Zakarijus Ferreris, 1521 metais Krokvoje išleidęs savo hagiografinį kūrinį palaimintojo Kazimiero gyvenimas aprašytas Vilniuje. Tais pačiais metais Kazimieras buvo pripažintas palaimintuoju, jis buvo palaidotas Vilniaus katedroje, jam skirtą koplyčią pradėjo statyti dar tėvas, o užbaigė brolis Zigmantas II. Jogailaičių dinastija įgyjo betifikuotą savo šeimos narį, o Lietuva tapo jo kulto centru ir atrama. Atsiradusi Lietuvaus inteligentyje ir įgyjusi įsilavinimą diduomenį, tapo pagrindiniu daugėjančių knygų ir rankraščių vartotojų. Lietuvoje ėmė plėsti knygų rinkinėlį, atsirado bibliotekų. Didžiausių galimybių pavyzdžių gali būti Alberto Goštauto asmeninių knygų sąrašas. Jame randame grožinius ir kronikinius kūrinius. Dar esu ir diktiso Trojos istorija, Ezopas su komentaru, Juozapas Flavijus, Lenkiškoje Aleksandrija, Wernerio Rolevinko laiko samplaika, Teisynus, šeši Justinjono kodekso tomai, Lenkų statutas, liturginė literatūra, Albertas Didysis, Jokūbo de Voraginė, Aukso legenda, Bernardino de Bustis, Pamokslai, Angelo de Klavasijų vadinamasis angeliškas savadas, pavyzdžiai, Šventojo Jeronimo bažnyčios tėvų gyvenimas, pamokslai, mišiolai, antifonarai, farmacijos traktatą, Jono Roiklino žodyną, Apie Adomą nuo Katrus galima pasakyti, kad jam priklausė 1477 metais išleistas inkunabulas Majaus Junijano apie senovinių žodžių savybę. 16 amžiaus pirmą trečdalį Lietuvoje jau atsirado nedidelių politinių traktatų. Laurinas Menzileskis, tiesa, kaip ir 1499 metais agendos autorius Martynas, imigravęs Lenkas, 1514 metais išleido Turkijos galybės aprašymą. Teisės praktikų lygį ir pajėgumą vaizdžiai parodė pirmojo Lietuvos statuto kodifikavimas. Lotiniškąją pirmojo Lietuvos statuto redakciją be Alberto Goštauto įžangos dar papildė jo sekretoriaus Bagdono Semaškos Goštautų panegirika 1530 metai. Traktato bruožų turi panegirinis Alberto Goštauto memorialas didžiai kunigaikštieniai Bonai 1525 metai, atremantis Konstantino Strogiškio skundą ir parodantis ryškų lietuvišką tautinį egocentrizmą. Traktatu, be jokių išlygų pavadintini to paties kanclerio samprotavimai, išdėstantys tautinės teisės koncepciją. Beneliečiausiai mesgėsi grožinė literatūra – Tai lėmė Lietuvos praktinės raštinių kultūros savybės ir vien triviumo įsisavinimas mokyklose. Narsių karių lietuvių tema suskambo 16 amžiaus pradžios lotiniškai rašysių Lenkų poetų Jono iš Vislicos ir Andriaus Kšickio kūriniuose. Lietuvoje gyvenęs Mikalojus Husavianas Krokuvoje išleido 1523 metais giesmę apie stumbro išvaizdą žiaurumą – ir medžioklę. Ir 1524 metais naują ir nuostabę pergalę prieš turkus Liepos mėnesį. Pirmoje poemoje buvo sukurtas gražus girių šalies Lietuvaus vaizdas ir išauksintas Vytautas didysis. Antroji poema, kurioje aprašyta lietuvių Lenkų kariuomenės pergalė prie Trembovlis, tik papildė prieš metus sukurtą aukštaus meninės vertės Lietuvaus įvaizdį. Pačių lietuvių ar Lietuvos valstybės gyventojų kūryba sėkmingiau išplėtojo kronikų žanrą, kurį lėmė spartus tautinės savimūnės augimas. Vytauto didžiojo dvare jau susidūrė vidurio Europos istorinę literatūrą pažinusio valdovo poreikiai su rusų metraščių rašymo tradicija. Vytauto skundo prieš jo gailą įteikto Vokiečių ordino vadovybei 1390 metais pagrindu, buvo gudų kalba parašytas kronikinis pasakojimas apie 14 amžiaus pabaigos Lietuvos įvykius pavadintas Lietuvių giminės pradžia. Rengiama Vytauto karūnacijos akcija pagimdė raštininko Timotiejaus sukurtą Vytauto panegiriką 1428 metai. Lietuvos istoriografija pasirinko Europos kronikų kelią tačiau rėmėsi gudų kalba ir grožnės rusų prozos poetika. Audringi 15 amžiaus 40-mečio įvykiai ir didžiojo kunigaikščio persikėlimas į Lenkiją sutrukdė kronikų raidą valdovų dvare. Lietuvai skirti istoriniai kūriniai 1446 metais buvo įtraukti į Smolenskė sudarytai savadą. Lietuvoje jis vadinamas Lietuvos kronikų metraščių trumpąją redakciją, bet iš tikrųjų tai buvo gana tipiška vakarų Rusijos Gudijos lokalinio metraščių centro kompiliacija. Į tiesą apėmė dar porą Lietuvos istorijai skirtų kūrinių. Kronika apie padalę, pasakojimą apie Zigmanto ir Švitrigailos kovą, tačiau jos brandulį sudarė rusų metraščių santrauką, pateikianti Rusijos istoriją. Vis dėlto ši kompiliacija išplatino pirmosius Lietuvos istorijai skirtus kūrinius – Būtent jąją pasirėmė 16 amžiaus pradžioje Paunų dvaruose gimusi nauja Lietuvos istoriografijos banga. Į jau sukūrė tautinę Lietuvos kroniką, pateikiančią visą šalies ir lietuvių tautos istoriją. Iš vadinamosios trumposios kronikų redakcijos buvo paimti Lietuvai skirti kūriniai sudarę tuo metu naujausiąją Lietuvos istoriją. 14 amžiaus pabaigos, 15 amžiaus vidurio įvykiai papildyti 15-16 amžiaus sandūros įvykių įrašais.